Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 16, 1898 Ipinalabas ni Pope Leo XIII ang kanyang ika-anim na putwalong encyclical, ang Quam Religiosa, na may kaugnayan sa civil marriage law. Binigyan din dito ng Santo Papa ang kahalagahan ng kasal sa simbahan. Gayunman, sa Peru, inilahad ng Santo Papa na marapat pa ring ipagkaloob ang pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang lalo na kung magkaiba ang pananampalataya ng mga ito. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.